sa pinakamatalinong manlalaro ang magtatagisa ng kanilang angking talino at galing na pinagkait nila sa isa't isa. This will be one death match para kumpirmahin kung sino ang sino. Pinakamatalino at pinaka walang alam sa kanila kaya ano pang iniintay mo, Bob? Pakilala mo na! From Caloocan, graduate ng Bachelor of Science in Vulcanizing Major in Tire Blowing. Proud to be a Tesdanian, Reynaldo Burol. Palakpakan for Reynaldo! Hello po sa lahat ng mga nanonood. Magandang gabi pa. Kumusta ka? Kumusta ang iyong pag-aaral? Mabuti. Casual interview pa lang to, Ray. Hindi mo pa gagamitin yung buzzer. Ah, okay, ah, okay. okay hindi pa to yung mga tanong. Ray, ah, ngayon nakikita namin mukha ka matalino, nag-aaral ka mabuti. Ikaw ba, ano bang ah, kaya mong ipakita bukod sa talino mo? Talento, meron ka ba? Ah, meron po. Anong kay gusto mong gawin? Ah, magde-declaim po. Okay, go! Palakpakan for Reynaldo Buroy. Arms, arms, arms. Give me a piece of bread. Do you know my mother? Do you know my father? I don't know my father. wow! Napakabibo naman ni Reynaldo! Nako, Ray, huwag kang magpaka-confident kasi hindi lang ikaw ang makakasama natin. Pakilala mo na, Ma'am! Eto naman, kilalang butangera, laitera, atribida, supladita at palengkera naniniwala sa kasabihan na if innocence is a bliss, Keep off the grass. Palapakan natin Marina Primera. Marina, well tatanungin kita, kanina si Ray ay nagpamalas ng kanyang uh, angking talino sa pagdedeclaim. Ikaw ba meron kayang patunayan? Meron po. Okay, go ahead, Marina. Palakpakan for Marina Primera! Roses are red. Violets are blue. If God made me beautiful, what happened to you? Ay, nako, mukhang humahabi ng todo-todo si Marina sa mga audience. Ikaw po! Magdideclare No, anong po? Ay, Ay na, Ray! Naku, nalilito na din ako. Ray! Tanga-tanga naman to. Kasi meron ako iniisip yung magaling magpatawa. Si Po. Magdideclaim <laughs> po ulit ako. Magdideclaim ka, Ray. Go ahead, Ray! Palakpakan for Reynaldo Burol! Roses... Ay, hindi. Wow. Roses are red. Violets are blue. If your parents is your beautiful, they're lying to you. Hoy, Marina, parang hindi papakabugser. Ikaw! Meron pa po ako. Go! Alam mo ah. Eh, eh, eh. Roses are red, violets are blue. Every time I flush the toilet, I remember you. Naku po, Rey! Mga kaibigan, painit na painit ang galit ng ating magkatunggali. Pero bago pa natin, hayaan sila mag-away, Bob, Ipaliwanag mo muna ang game! Okay, Kim. Ang mga maglalaro ay dapat masagot ang kategory na pipili ng ating computer. History, people, things at trivia. Pag tamang sagot, may 1 point at ang unang maka 3 points, pasok sa jackpot round! Kaya sa mga maglalaro, good luck! Good luck sa'yo, Marina! Good luck sa'yo, Ray! Pero bago tayo magsimula, mga kaibigan, Let's test the buzzers. Ray first. Tapos na po kanina, hindi mo narinig. Kanina pa kami pindot ang pindot eh. Apo. Ba't mas marunong kayo sa akin? Pindutin niyo yung buzzer. Ha? Okay. Get ready! Kamay sa apdo! Kapaing mabuti, baka maling parte ng katawan ang nahahawakan. Saan ba yun? Hindi tatanggapin ang sagot. Hmm. Hindi lang... Nakahawak na ba sa apdo? Apo. Okay. First question! Saan tayo madalas pumunta pag summer para maligo? It starts with a letter B. Ray Banyo. Ay nako, hindi. Pagpunta ka dito, maaarawan ka. Marina. Bubong. Hindi. Kapag pumunta ka dito, marami kang makikitang babaeng nakabikini. Ray. Beer house. Sorry, Ray. The correct answer is beach. Ay, beach house. Oh, Beach house pala. Beach. Beach na. Kamay sa atay ang ginagamit na flotation device sa dagat upang hindi ka malunod. Starts with letter S. Marina! Sirena! Hindi siya babae! Shokoy! Hindi siya lalaki! Marina! Shoki! Ang tamang sagot ay styrofoam. Hello? Salbabido ko yun? Alam mo pala, bakit hindi mo sinagot? Eh di sana sinabi mo sa, hindi S. O nga kaibigan. Makakuha pa kaya ng tamang sagot ang ating mga manlalaro? Uuwi kaya sila ang kulelat? Uuwing butata? Malalaman natin sa pagbabalik ng Wawa Wheel or No Deal! Kala ba? And we're back! Wala tayong commercial! Nakakaloka kayo. Iniwanan na tayo ng mga advertisers. This time, kamay sa... Ba't ka nakahawak sa kilikili mo? Andito na siya. Eh. Ikaw ba sa likod. Nipit ko. ka kayo. Ito, history. Ay, madali. Ano ang pangalan ng lugar kung saan binaril si Gat Jose Rizal? Ang dating pangalan nito ay Bagong Bayan. Ang uh, unang letra ng unang word ay L. Sorry! Laban! Nako, lumagpas ka! Ay, nako, nakatulog ako. Ang second word ay park. Black Park. Marina! Sandara Park? Hindi sa artista lugar ito na pinupuntahan na magsota. Ray! Victoria Park. Clue, malapit ito sa Intramuros. Marina! Manila Planetarium. Hindi, mas malapit pa doon. Go, Ray! Manila Aquarium. Manila Aquarium. Ano? Manila Aquarium. Lumapit ka pa! Manila Aquarium sinabing lumapit. Ano ka ba? Hindi ko sinabi lumapit ka. Go still! Manila Aquarium! Ba't ka lumalayo? Manila Aquarium? Bakit ka layo-layo mo? Ah, hindi malapit eh. Bumalik ka dito eh. Disqualified kita. Ano ba yan? Diyos ko, parang kayong mga walang alam. Nakakaloka kayo. Last clue, makinig! Pagpunta ka dito, makikita mo si Jose Rizal. Say! Go! Ano yan? Ano? Ano? Lu... Ay, di niya alam. Alam mo. Lu... Lu... Lu... Alam ko yan! Alam ko yan! Naku, Ray, naku, malapit na matapos yung time. Ano? Lu... Lu... Ah, Ay, sayang! Ah, sayang, Lu! Go! Marina for the steal! Lu! Nakikita si Jose sa Lu! Go! Lumang piso. Ano ba yan? Ha? Nakaloka naman. Eh kung ibakat ko kaya sa noo mo yung lumang piso. Para malaman mo hinahanap mo. Okay. Next, kamay sa utak. Kamay sa utak. Hala. Kamay sa ulo na lang. Wala kayong utak. Mga bobo. Stop. Makinig, the Philippines is composed of 7,100 islands divided into three, mainly Luzon, Visayas, and Mindanao. The question is, what is the square root of 16? Two! Tasa mo pa! Two! Hindi! Mataas pa dyan! Three! Kakaloka kayo. The correct answer is four! Sining B, game show ito. Amay, sa noo. Ano ang pangalan ng puno na national tree ng Pilipinas? Starts with letter N. Ray. Niyog. Hindi. Matigas to. Matigas. Niyog. Hindi siya namumunga. Niyog na baog. Ano Matigas, hindi na tapos, nakikita lang ito sa mga virgin forest. Go, Marina! Virgin coconut oil. Puno nga, puno! Ano? Virgin coconut tree. Puno to, puno na malaking malaki. Sa sobrang laki nito, kapag pumunta ka sa ilalim, pwede kang magpalamig. Go! Ice buko. The correct answer is Nara. Ah. Kamay sa talampakan. Nara flavor. Oh, sarap yun. <laughs> Paano kami pipindot kung dito ang kamay namin? Oo nga, di ihampas niyo yung ulo niyo. Total, wala namang utak yan. Nakakaloka kayo. Ano ito? Hay, makinig! Trivia tayo, kilalang ibon na kapangalan ng isang artistang may apelidong Valdez. Ang ibon na to ay ang national bird din ng Pilipinas. Starts with letter M. Ray. Manok. Hindi. M ang simula, A ang dulo. Ano? Manok ah! Kulay brown ito! Kulay brown! Ano? Litson manok ka? Hindi, ano ka ba? Brown ito na maliit na maliit! Go! Chicken cubes. Maliit na maliit na brown na may pakpak! Chicken cube with wings. At kailan pa nilagay sa pantry ang chicken cubes? Ay, suot ko ngayon. Ayan. Ito. Ako ano naman sasabihin ko ang tamang sagot. Makinig lahat. M ang simula, A ang dulo. National bird ng Pilipinas. Ang sagot ay manok na bata. Walang masyadong natawa. Pasensya na, akala ko magandang idea.